Новина ну, була жахливою. Якщо ми залишимо це озеро, я втрачу зошит назавжди. Зараз скажи, що мені погано, але я скоро прийду. Малий з недовірою на мене поглянув. Тобі реально погано, бо поглянь, що я тобі дістав. озера малий простягнув мені на долоні два чищені хвости раків. М'ясо було просто прекрасним. Біле з червоними прожилками воно так і просилося до рота. О, дякую, це я буду, схопив я шматки і перший одразу запхав до рота. М'ясо було ще теплим, а для Ізавель на обличчі малого з'явилося невдоволення. Ні, старі я не приніс, вона зла. Дарма ти так. У неї просто свої проблеми є. Вона теж їсти хоче. Мені пофіг. Вона видасть мене, і тоді відро вима дістанеться. Все, я йду. Давай швидше. Малий озирнувся і побіг із заростей. І ще кілька секунд нишпорив по землі, і потім розчарований та розбитий пішов до озера. Підійшовши до багаття, побачив, що всі вже зібралися навколо Ровима і уважно його слухали з напруженими та не надто веселими обличчями. Чим ти там дрищиш, дрищу? з уїдливою посмішкою спитав Ровим. Скільки часу той шматок хліба може з тебе виходити? Я, звісно, промовчав і подумки зрадів, що принаймні велетень в доброму гуморі після смачного обіду. Як я вже сказав, після того, як ми знайшли джерело їжі, ми залишаємося чекати на допомогу тут. Нас однозначно шукають, тому колись знайдуть. Повертатись назад до лісу ризиковано, можемо не знайти води, брати із собою марно. Така ідея подобалась лише мені. Навіть Даліла і старий Іїфай розуміли, що це рішення віщувало продовження панування ровима над усіма нами. Тому чекаємо. Соломея і Даліла можуть іти до водоспаду купатись, інші лишаються тут і близько туди не підходять. А я, боязко промовила Ізавель, опускаючи очі, ти теж залишаєшся тут. Зараз час для купання дівчат. Старі баби миються вночі, щоб в жодному разі навіть обриси їхнього розбитого тіла мені на очі не потрапляли. І Файта Даліла голосно засміялися. Я ледь і фаєве жахіття витримав далі, жартував Рулим. Досі ця Гедота перед очима. Тепер вже сміялася тільки Даліла. Старий на силу видушив із себе посмішку. Щоб ви не нудилися, облаштовуємо місця для комфортного очікування допомоги, тобто будуємо намети. Старий вже вигадав конструкцію. Спершу будуємо для мене із Соломеєю, потім кожен для себе. Зрозуміло? Рувим став руки у боки і, випнувши груди, глянув на присутніх. Всі згодні. Може, хтось хоче посперечатись? А? Грищ.